Et puis nous finirons par un dessert avec les Fora Bandits et une chanson pour ce projet multiculturel qui est soutenu par l'Institut français. Evet bu akşamki yemeğimizde sizlere girişte buharlı bir tren salatamız olacak. Diğer Orient Express Balkan Sut'tan başlayacağız. Arkasından konuğumuz e, Fransız Kültür Merkezi'nin e, nasıl diyeyim temel direktlerinden Ekim Öztürk'le beraber <laughs> aslında birazcık kültür sohbeti yapacağız. Arkasından da e, Fora Bandit dinleyerek tatlıyla programı sonlandıracağız. Alors, bonjour Marie. Fais-nous part de ton entrée. Bonjour. Bonjour. Alors, puisque nous sommes en ce moment en plein dans les commémorations du centenaire de la guerre 14-18, je vais vous parler ce soir d'un train, le Balkansug. On connaît bien l'Orient Express qui nous fait rêver tous les ans à son arrivée à Istanbul, mais on connaît moins, voire pas du tout, le Balkansug, un train né d'une guerre et ressuscité l'an dernier pour la paix, un train qui reliait Strasbourg à Constantinople en trois jours, pendant la Première Guerre mondiale, sur une distance de plus de 2450 km. Au début de la guerre, l'Empire allemand s'approprie certaines des voitures du train L'Orient Express, qui existait depuis 1883, et crée sa propre société ferroviaire, la Mitropa. Les voitures réquisitionnées vont donc former un nouveau train, le Balkanzug, qui instaure ainsi une connexion directe entre les empires germaniques, austro-hongrois et ottomans à travers les Balkans. À l'époque, l'Alsace, aujourd'hui région française, faisait partie de l'Empire germanique, tandis que l'Empire austro-hongrois comprenait également la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, alors que d'autres pays des Balkans étaient indépendants ou faisaient partie de l'Empire ottoman. Le Soug sert alors de propagande dans un conflit militaire mais aussi scientifique et technologique, et sert également de symbole pour la réalisation de la Mittal Europa. Il ne reste rien du Balkan Souk ni du premier train de l'Orient Express, mais l'association Balade a fait renaître le Balkan Souk l'an dernier sous forme de projet musical afin de célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale, de créer des échanges entre les citoyens de pays qui connaissent encore de vives tensions dans les Balkans et de célébrer la paix. Le Souk, autrefois lien physique entre les pays traversés, permet aujourd'hui de mettre en avant les liens historiques peu connus entre des pays comme la France, la Bosnie et la Turquie. L'équipe du projet Balkansug était composée de 20 jeunes musiciens bosniens, français, turcs et allemands qui, pendant 9 jours l'été dernier, ont suivi la route du train disparu et parcouru 7 pays depuis Strasbourg en passant par Francfort, Vienne, Budapest, Belgrade, Sofia et Istanbul. Ils ont joué et chanté des musiques festives, rencontré d'autres musiciens et personnalités de chaque pays traversé et échangé sur le passé et l'avenir de l'Europe. Le Balkan est donc devenu un train musical, rassemblant au sein d'un orchestre multicommunautaire des jeunes de plusieurs pays d'Europe, un train basé sur la culture et la fraternité, par la connaissance mutuelle et la réalisation d'un projet fédérateur au-delà des différences nationales et religieuses. Evet bu haftaki giriş yemeğimizde e, Balkan Sug'la başladık. E, Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yılı olması sebebiyle e, bir geçmişe dönüş hatırlatma yaparak başlayalım dedik. Balkan Sug, Orient Express kadar bilinmeyen ama e, Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında Strasbourg-İstanbul arasında çalışan bir trendi 1883 yılında Orient Express'ten kalan vagon, vagonların yeniden e, dönüştürülmesiyle beraber o dönemin Alman kenti olan Strasbourg'dan yola çıkıp e, Münih, Viyana, Sofya'dan geçerek İstanbul'a doğru gelen bir trendi. Bu aynı zaman bir ulaşım aracı olduğu kadar aynı zamanda bir bilimsel propaganda aracı olarak da kullanılıyordu. Geçtiğimiz yıl Balkan Su e, yeniden bir barış treni olarak Strasbourg'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. E, içinde 20 müzisyeni barındırıyordu. Yine çok sayıda şehre uğrayarak aslında e, barışın Avrupa'daki yolculuğunu tamamlamış oldu. Alors, Adrien, à toi de cuisiner Ekim qui va nous parler, dans toujours cette même veine culturelle et d'échange, de nous raconter un peu ses fonctions au sein de l'Institut. Bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde, bonsoir Ekim. Bonsoir Adrien. Alors, euh, comment te présenter rapidement, un petit peu, euh, en quelques phrases, euh, ton parcours, tes activités et tes responsabilités au sein de l'Institut français Donc moi je suis franco-turc, issu de la République parisienne et de sa banlieue. donc je suis né là-bas, j'ai étudié jusqu'à l'université donc dans cette dans cette région. Et après des études euh, supérieures, je me suis rendu à Istanbul euh, en 2009, donc il y a 5 ans, 5-6 ans maintenant. Mhm. Euh, donc je passe les quelques étapes intermédiaires, mais c'est vrai que c'est Tonton Erasmus qui m'a fait vraiment découvrir Istanbul, car j'étais venu en tant qu'étudiant à l'époque. Evet, Ekim bu akşamki konuğumuz e, Fransız Kültür Merkezi'nden. Onunla söz ederken önce tabii ki kendisini tanıtmasını istedik. E, Fransız Türk olduğundan söz ettik. Üniversiteye kadar bu Paris camiasının ve cumhuriyetinin bir bireyi olduğunu ama ondan sonra Erasmus sayesinde yine Türkiye'ye gelip İstanbul'da kaldığını söz ettik. Bu arada geçen haftalarda da Tam da bundan konuşmuştuk aslında. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Modana romanı bir son 5-6 yıldır raflardan inmiyor bir türlü. Bu galiba yeni neslin Erasmus ve sürekli Avrupa'ya gidip gelmesiyle çok bağlantılı diye konuşmuştuk. O aklıma geldi. Tabii yani ülkeler arasında bir e, çok önemli bir araç gereç e, Erasmus cidden. Hani Türkiye Avrupa içinde mi değil mi diye tartışması var ama aslında e, Erasmus programı örneğiyle evet içinde iç içe. Bon, j'ai dit qu'en fait, euh, il y a deux semaines qu'on a parlé avec Sonar que Kurkman Madonna euh, nous fait rappeler qu'en fait que la nouvelle génération aime ce livre beaucoup parce qu'en en fait ils se retrouvent beaucoup de choses dans ce livre qu'ils sentent quand ils font l'Erasmus. Mhm. Donc euh, bon, je dis que de trouver un autre Erasmus entre <laughs> nous, ça me fait rappeler un peu ce livre et ce passage qu'on a parlé avec Sonar. D'accord. Merci, euh, Gokshan, pour <laughs> cette remarque qui nous rappelle à notre jeunesse. Euh, et, oui, et Kim, on a, on a reçu au SOI euh, beaucoup de, de galeristes, d'artistes qui sont venus ici. Et on aimerait savoir un peu plus sur les, les, particularités de travailler au sein d'une institution, les, bon, les limites, les marges de manœuvre dont tu disposes et comment tu t'en accommodes. Donc il y a cinq ans, je, m'installe ici à Istanbul et euh, je commence euh, ma la fonction de responsable culturel à l'Institut français d'Istanbul. Donc on est en 2009, c'est à la veille d'Istanbul 2010, capitale européenne de la culture. Euh, donc il y a une grosse effervescence, beaucoup de projets, beaucoup de circulation d'artistes. et moi j'arrive dans ce contexte, donc c'est vrai que le début a été, a été très très intense, mm-hmm. sachant que donc en tant que responsable culturel à l'Institut français, ici, euh, nous abordons euh, toutes les disciplines. Euh, l'institution aborde toutes les disciplines, hein, que ce soit les arts de la scène, en, en théâtre, en musique, en danse, ainsi que des expositions très marquées photo, photojournalisme, photoreportage depuis ces trois dernières années, sans oublier le débat d'idées. Mhm. Donc tout ce qui est conférence, euh, au sens large, hein, ça peut être dans, soit en lien avec nos autres événements culturels, ou bien, euh, ou bien sur des sujets d'actualité. Euh, et enfin le cinéma qui est, qui est un, comment dire, une pierre importante de l'édifice de, notre programmation. Donc un très large panel d'activités au sein de cette institution. Exactement. Euh, nous nous exerçons dans les murs, donc dans notre espace, euh, qui est à, euh, sur la place Taksim, euh, à l'entrée de l'avenue Istiklal, et hors les murs, à l'extérieur, euh, donc euh, avec les acteurs culturels turcs. Evet, e, Adrian bir e, aslında çok derin ve çok uzun olabilecek bir soruyla başladı. E, biz şimdiye kadar programımızda çeşitli galeristler, artistler, ressamlar ve e, müzisyenler ağırladık. İlk defa bir kurum olarak böyle bir Frans Kültür Merkezi'ni ağırlıyoruz. Dolayısıyla e, biraz buradan kurumun rolü nedir diye sorarak başladık. 2009 yılında Ekim Türkiye'ye geldiğinde tam da 2010 Avrupa Kültür Başkenti öncesi. Dolayısıyla Avrupa'nın e, birçok tarafından gelen sanatçıları İstanbul'un barındırdığı dönemlerdeydi. Aynı zamanda Frans Kültür Merkezi de o dönemde çok önemli bir rol oynuyordu. Hala da öyle. Sahne sanatı, fotoğraf, konferans, sinema, ve e, birçok farklı aslında e, müziği eklememişim ben <laughs> buraya not alırken. Dolayısıyla konserleri aynı hem duvarlarının içinde hem duvarlarının dışında bir araya getiren bir kurumdan bahsediyoruz aslında, yapıdan bahsediyoruz. Merci Gökşen. Euh, donc, on voit l'étendue de toutes ces activités. Et puis, euh, on aimerait aussi comprendre un petit peu euh, quelles sont les modalités euh, de votre travail et quelles sont les marges de manœuvre dont vous disposez pour travailler. Et on parlait un petit peu euh, avant l'émission du fait qu'il il y avait quand même de grandes différences entre l'univers culturel français au niveau institutionnel et puis d'éventuels partenaires turcs où vous aviez parfois du mal à vous rencontrer. Est-ce que tu peux nous dire un mot un peu plus sur, euh, ta vision de, ces différences Alors sur le, volet culturel, parce que l'Institut français a en gros a trois fonctions. Quelle que soit la, ville et le pays où il se trouve, euh, donner des cours de français, donc des cours de mhm. langue, euh, mettre à disposition une bibliothèque, une médiathèque, et enfin les activités culturelles. Donc si on parle du, du culturel, nous avons comme souci euh, et comme mission euh, de, faire, de, de, de, créer de la rencontre et de l'échange. On n'est pas dans un, un, mode unilatéral où, euh, où nous disons aux Stambouliotes tenez, regardez un beau spectacle qui vient de France. C'est pas du tout cette, cette approche que l'on souhaite. Plus dans le dialogue. Tout à fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un artiste euh, qui fonctionne très très bien en France, euh, qui a un public, euh, qui, a, qui a beaucoup de presse, mhm. qui fait presse, mais le, qu'ils viennent en Turquie, c'est une autre question. Qu'ils viennent, qu'ils viennent au Brésil, aux États-Unis, au Japon, c'est là, c'est d'autres enjeux qui entrent en compte. ana e, dünyanın her tarafındaki Fransız kültür merkezlerinin üç ana görevi olduğundan söz ettik. E, bir tanesi dil dersi vermek haliyle öteki bir kütüphane sunmak. Üçüncüsü de kültürel aktiviteler sunmak. Ama bu kültürel aktiviteler sunmanın da böyle empoze eden bir politika olmamasına dikkat ettiğinizden yani örneğin işte Fransa'da bakın bu müzisyen çok ünlü ve bunu Türkiye'de dinleyin gibi bir e, empoze eden bir politik olmasından ziyade oranın bir karşılaşma mekanı bir farklı kültürler arasında değişim sağlayacak bir aracı olmasını sağladığınızdan söz ettik. Kesinlikle yani biz aslında bir köprü e, görevi e, işlevi üstlenmeye çalışıyoruz ee, demin güzel çevirdiğin gibi e, Fransa'da X bir e, sanatçının çok fazla basını, çok fazla dinleyicisi, çok fazla takipçisi olabilir. Ama tabii seyahat ettiği zaman e, ister Japonya olsun, ister Türkiye, Brezilya veya herhangi bir ülke orada yankısı olacak mı? İşlediği sanatsal malzeme, e, gösterdiği e, sanatsal uslup e, oynayacağı yerde yankı bulacak mı? Orada meraklıları var mı e, bu eserin? E, tabii bu çok önemli bir soru. E, o nedenle e, bunu iyi düşünmek gerekiyor e, programlamadan önce. Bir de herhalde buna da özellikle dikkat ediyorsunuz ya da özellikle bu karşılaşma aracını sağlayacak sanatçıları getiriyorsunuz gibi bir e, hissiyatım var. Örneğin Andre Manukyan konserinde neredeyse bir yarı e, boyunca Andre Manukyan ve Türk müzisyenlerin bir düeti vardı. Şeyde dolayısıyla bunu mümkün olduğunca gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Karşılaşmalar, buluşmalar aslında çok farklı biçimleri olabilir. Fransa'dan bir sanatçı, bir topluluk kendi eseriyle gelip onu olduğu şekilde sunabilir. Ya da iki taraflı bir yapım söz konusu olabilir. Yani Türk sanatçıların katılacağı, birlikte Fransız sanatçılarla birlikte üreteceği bir eser söz konusu konusu olabilir. E, ya da e, Fransa'yla e, Fransa'ya gitmiş, e, orada sanatını bir dönem icra etmiş, sonra tekrar Türkiye'ye gelmek isteyen ya da Fransa'da hiç e, yaşamamış e, ama e, Fransa'daki sanat trendlerini takip eden, onunla bağlantılı olarak eser üreten Türk sanatçı da olabilir e, bizim e, programımızda. E, dolayısıyla e, evet yani geniş bir yer, bir geniş bir çerçeve söz konusu. Bon, j'ai demandé qu'en fait, il y a une semaine ou deux semaines, il y avait le concert André Manoukian au Palais de France, qui est organisé par l'Institut français et le Festival de Jazz Istanbul. Et donc, dans ce, concert, il y avait la moitié du concert était dédié euh, euh, à, un échange entre André Manoukian et les, les musiciens turcs. Donc, je dis, bon, ça crée un pont entre les cultures. Donc euh, en partant de ça, et euh, Kim m'expliquait qu'en fait, euh, il y a différents artistes qui travaillent avec l'Institut français, les artistes français, les, artistes turcs qui travaillent avec les Français ou les Turcs qu'ils ont juste mis un pied en France, qu'ils ont fait une chanson, qu'ils ont un peu vécu en France et qui veut continuer cet échange. Merci, <laughs> merci Gakshon, merci Kim pour, toutes ces informations. Et alors, ça nous donne un petit peu d'informations sur la manière dont vous essayez d'établir le dialogue justement avec euh, donc le, public turc, avec les artistes turcs. Et pour revenir un petit peu à ce dont on parlait avant, en tant qu'institution, comment est-ce que vous arrivez à établir le dialogue justement avec des, partenaires au niveau Est-ce que vous y arrivez au niveau institutionnel turc Alors au niveau des artistes, euh, des deux pays, ça fonctionne toujours très bien. Euh, parce que ce sont euh, deux pays qui, euh, qui sont en relation depuis très longtemps dans beaucoup de domaines, dans quasiment toutes les disciplines artistiques. donc de, ce point de vue-là, il n'y a aucun souci. Après, quand on parle de produire ou de réaliser un projet culturel, ça ne nécessite pas que d'avoir des artistes, il faut les moyens aussi pour, pour, pour le, mettre en œuvre et, et réaliser. c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que en France, nous avons un, art euh, sous toutes ses formes, hein, euh, indépendant, qui est, euh, qui est valorisé, qui est soutenu, qui est, dans lequel il y a un investissement public important. Donc, alors qu'en Turquie, les choses sont un peu plus complexes. paradoxalement, en France, le public, l'État, toutes les collectivités publics euh, investissent fortement dans l'art euh, l'art euh, indépendant. Mhm. donc, alors après, oui, ça peut, bien sûr, ça peut être sujet à, débat. un art indépendant soutenu par le public est-il indépendant Je ne vais pas développer cette question, mais tandis que côté turc, le paysage est assez complexe dans le sens où il existe, bien évidemment, des opérateurs culturels euh, turc euh, public, euh, mhm. qui, en musique, en, cinéma, en danse, etc., mais qui ne sont pas dans une démarche euh, de travailler avec, et là je parle des artistes turcs, hein, pas mhm. d'artistes étrangers, mais euh, avec les artistes turcs indépendants. Euh, donc l'histoire explique, hein, cette, cette, euh, il, y a, il y a elle, a ses raisons. heureusement, si vous prenez l'opéra et ballet national en Turquie, il est présent dans une douzaine de villes sur tout le territoire, au mhm. nord, au sud, à l'est, à l'ouest. donc il est présent, il a des artistes, il produit, il fait tourner euh, il fait tourner les, artistes du réseau des opéras et ballets nationaux turcs. Euh, mais hélas, il n'ouvre quasiment pas ses portes euh, à des artistes turcs. Des, ça peut être des danseurs, ça peut être des chorégraphes sur des projets. donc nous n'avons nous pas une production indépendante euh, ou je dirais civile. Euh, et c'est là que c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que pour réaliser ces projets, il faut des opérateurs des deux pays pour vraiment créer une coopération. Ouais, c'est la, de la différence la plus importante en fait. Exactement. E, soru hazır diyalogdan açılmışken kurumlarla ve sanatçılarla nasıl bir diyalog geliştiriyorsunuz, nasıl bir diyalog kuruyorsunuz diyeydi. E, aslında artistler yani iki ülkenin sanatçıları arasında bir diyalog kurmak, kurmak çok kolay oluyor ve çok kolay gelişiyor. Çünkü iki ülke sanatçıları uzun süre birlikte çalışmış ve bir ortak geçmişe sahip sanatçılar. Uzun zamandır birbirleri çalışan sanatçılar var. Birbirlerinin kültüründen etkilenmişlikleri var iki ülkenin de diye e, söze başladık ama e, aynı şey kurumlar düzeyine geldiğinde e, aynı şekilde ilerlemiyor anladığım kadarıyla. Çünkü Fransa'da her türlü sanat dalına belli bir kamu desteği var ve belli bir e, ve farklı kamu kurumları bağımsız sanatçılarla da birlikte çalışıyorlar. Aynı zamanda bağımsız sanatçılar da kamudan destek alabiliyorlar. Dolayısıyla burada bir başka soruyu açıyoruz ama e, kamudan destek alan bağımsız sanat ne kadar bağımsızdır diye ama onu belki birazdan <laughs> vaktimiz kalırsa gireriz. Ama onun dışında Türkiye'de daha farklı bir yapı var. Türkiye'de örneğin e, sinema, müzik e, ve dans alanında örneğin çok farklı ve kurumsal yapılar var. Ama bu kurumsal yapılar Fransa'nın aksine sadece kendi e, kendi başlarına çalışıyorlar. Daha ziyade bağımsız sanatçılarla işbirliğinde çalışmıyorlar. Örneğin Devlet Opera ve Balesi'ni verdik. 12 şehirde kendi sanatçılarıyla birlikte varlar. Ama bağımsız sanatçılara kapılarını açmıyorlar. Dolayısıyla bu da aslında sizin kurumsal yapınızla Türkiye'deki e, nasıl diyelim eş düzeyleriniz, muadillerinizin kurumsal yapısı arasında bir işbirliğini zorlaştırıyor. Kesinlikle. Üstelik iki e, ülkede bulunan kurumsal yani kamu e, kültür sanat kurumları arasında e, bir taraftan e, bağımsız sanatçılara e, e, kapısını açan, e, onlara üretim koşulları sağlayabilen, diğer tarafta kendi sanatçılarıyla çalışan bir tablo söz konusu. Dolayısıyla sadece bu bir kurumsallık meselesi değil, e, kurumsallık biçimi veya işleyiş, kurumsal kurumların pardon işleyiş e, tarzıyla alakalı değil. Aynı zamanda tabii bu iki farklı e, modelde e, sanat formları da e, çok değişiyor çünkü bağımsız sanat her zaman yeni akımlar, yeni sanat üsluplerine, yeni konuları ele alan bir dinamiktir. kurumlar evet elbette ki kamu kuruluşları elbette ki onlar da öncü olabiliyor. ama <laughs> her yerde olduğu gibi toplum ve sanatçıları daha hızlı yeni akımlar yaratır. Dolayısıyla e, sadece uslup yani sanat biçimi, sanat formları açısından orada çok ciddi farklılıklar görebiliyorsunuz ve bunların uyuşması e, gerçekten zor. E, o nedenle e, örneğin nacizane biz mesela bir Fransız Kültür Merkezi olarak İstanbul'da e, bunları buluşturmamız e, bir hayli zor. Hmm. Donc euh, on disait qu'en fait c'est deux différents modes de fonctionnement qui créent de différentes formes d'art, en fait. Donc, les, institutions sont rarement jouent le rôle de, de pionnier de d'une vague artistique. Généralement, mhm. c'est les, artistes indépendants qui créent une, une vague d'artistique et après, c'est les institutions qui les suivent ou qui les accueillent, qui les mhm. acceptent. Donc, euh, ces deux différentes formes de travailler, ça crée une difficulté de, de coopération entre les institutions turc et français. Toutefois, n'oublions pas qu'il y a quand même euh, certaines institutions civiles euh, turques euh, ici, à Istanbul, notamment qui, les fondations. nous avons un, mouvement en Turquie, surtout depuis le début des années 90, où les grandes familles industrielles turques ont créé des, des fondations dans différents domaines artistiques. Euh, qui, souvent organisent des festivals. Euh, mhm. C'est leur caractéristique euh, commune, on pourrait dire. donc, celle-ci, en revanche, ouvre justement un espace aux arts indépendants. donc, là, il y a une fenêtre, là, il y a un espace où automatiquement, il est plus facile de, collaborer et où il y a beaucoup plus de, circulation entre nous. Çok kısa bunu da özetleyelim. Sonra vaktimiz kalmıyor. Hızlıca tekrar ben sözü Adrien'e bırakayım soru için. Aslında e, hiç de işbirliği yok diyemeyiz diye devam ettik. Dolayısıyla Türkiye'de de e, uzun zamandır sanata ev sahipliği yapan kurumlar ve sanat özel sektörde kurumlar ya da e, sivil toplum kuruluşları var. Bunlarla da aslında ciddi işbirlikleri gerçekleştirmek mümkün. Oui, tout à fait. je peux vous parler du projet Forabandib qui euh, que nous avons programmé l'année dernière dans le cadre du festival XXF Very Very French qui aura lieu à nouveau cette année en novembre euh, et dont toute la production a eu lieu en France pour ce projet franco-turc de rencontre euh, musicale entre ces deux pays. Evet e, Frans Kültür Merkezi'nin düzenlediği XXF Very Very French Festival'inde çalan Fora Bandit'in örneğin e, bütün bir Türk-Fransız müzisyenlerinin ortak buluşması olmasına rağmen bütün prodüksiyonun Fransa'da yapıldığından ve şimdiye kadar iki albüm yayınladıklarından söz ettik. forabandit.com'dan kendi albümlerini dinleyebilirsiniz. Şimdi son albümlerinden Mum Olduk şarkısıyla programa veda ediyoruz. İki hafta sonra görüşmek üzere. Şimdilik afiyette kalın. Müzik